put izvede. A zatim, najbolji govor je Allahov govor, a najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a najgore stvari po ovu vjeru jesu novotarije, jer svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je spomenuo svojim ashabima događaj od Benu Israila sa trojicom koji su bili zarobljeni u pećini. Bili su zarobljeni u pećini pa su se sjetili svojih dobrih dijela. Sjetili su se svojih dobrih dijela i znali su da im niko osim Allaha te barek hotela ne može pomoći. Pa je jedan se sjetio da je bio dobročinitelj prema svojim roditeljima. Poznata vam je ta priča. Ali ćemo mi samo ukratko spomenuti. Bio je dobročinitelj prema roditeljima, pa je spomenuo tvom, svom gospodaru, ako je to bilo radi njega, radi zadovoljstva Allaha te barike od tala, nek se stijena odmakne. Pa je se stijena malo pomjerila, ali nedovoljno da mogu izaći. Pa je drugi spomenuo kako je se ustegnuo od zinaluka sa svojom rodicom i dao joj, dao joj nešta imetka, metka, Je li, je li bila siromaštvo i oskudica? Pa ako je to radi tebe uzvišeno, uzvišeni, onda nas oslobodi. Pa je Allah te bari kao tala dao da se pećina još od ta stijena još malo pomjeri. Pa i treći spomenu pravednost kako je udijelio onom što je kod njega ostavio jednu platu Pa nakon par godina to se stado namnožilo, pa mu je čovjek došao da traži svoj hak, pa mu je rekao, evo ovo je tvoje. Kaže, gospodar, uzeo je sve, nije mi ništa ostavio. Ako sam ja radi tebe to učinio, onda nas oslobodi. Pa je Allah dao da se stijena pomakne i bili su slobodni. Nastavili su sa svojim putem. Ono što želimo iz ove priče jeste, draga moja braćo, da mi moramo imati zalog kod našeg gospodara Tebare Kvetala. Kao što su ovi ljudi imali. Moramo imati neki, neki hajr kod sebe. Neki hajrate koji će nas sutra u našim nedaćama i našim iskušenjima Allahovom dozvolom izbaviti. Pa tako Sufjane Sevri kaže zbog čega mu je Allah te bareke od tela uskratio blagodat koju je osjećao i ljepotu koju je osjećao u noćnom namazu. Uskratio mu zato što je ogovorio čovjeka. Ogovorio jednog čovjeka. I mjesec dana nije mogao da ustane na noćni namaz. Mjesec dana nije mogao da ustane na noćni namaz. Tako isto se prenosi od drugih selefa da kaže uradio sam jedan grijeh pa mi Allah te bareke od tala četiri godine je dao da idem samo unazad. Četiri godine unazad, subhanallah. Allah zbog jednog grijeha. Ono što ste uradili, što vas je zateklo od musibeta, to je zbog toga što su vaše ruke uradile, kaže Allah te barakata. Zbog onoga što su naše ruke uradile. Isto tako Allah te barakata u prevodu značenja u drugom majetu kaže one od vas koji su uzmakli na dan kad su se dvije skupine sukobile. Doista je šeitan naveo da posrnu zbog nečega od onoga što su prije zaradili. Nije to od jučer, nije to od ovog momenta, to je nešto što ste vi prije zaradili. Zbog toga ih je šeitan naveo. Zbog onoga što su nešto prije uradili. Zato Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže u poznatom hadisu. Inače, danas ćemo spomenuti samo poznate, znači, predaje i ukazati na ovu jednu bitnu stvar. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, čuvaj Allaha, Allah će tebe čuvati. Čuvaj Allaha, naći ćeš ga pred sobom. Šta znači ovo čuvaj Allaha? Čuvaj se Allahovih granica. Čuvaj se da ne prekoračiš granice koje je tvoj gospodar postavio. Čuvaj se grijeha pa će Allah tebe čuvati. I naći ćeš ga da ti uvijek pomaže. Naći ćeš ga uvijek u svojoj blizini. Naći ćeš ga uvijek ispred sebe. Kako ti daje smjernice kako ćeš postupiti. Ko se bude Allaha bojao, on će mu dati furkan. Ko se Allaha bude bojao? jeđa'al lekum furqana ko se bude Allaha boju daće mu furkan ali moraš se Allaha bojat kao što Allah te barike o teala kaže ashabima nakon uhuda wala tehinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin nemojte se nemojte tugovat i očaj da se bacate vi ćete biti gorni in kuntum mu'minin ako budete od vjernika. To je taj zalog što moramo imati kod našeg gospodara Tebareke Vatela. Ako mislimo da budemo godni, ako mislimo da nas on pomogne i da nas on izbavi iz iskušenja, moramo imati nešto kod svog gospodara. Nije rekao uzvišnji, ako budete muslimani ili ako budete klanjali, nego ako budete mu'mini, razlika između mu'mina i, i muslima. I nije spomenuo uzvišeni drugi uslov. Zatim Allah tabareke wa ta'ala kaže u svojoj knjizi u prevodu značenja a one koji su na pravom putu on će im uputu i povećati i dati im njihovu bogobojaznost. Aha. Znači, povećanjem upute Allah ti povećaje bogobojaznost. Povećanjem bogobojaznosti Allah ti povećava uputu. Što više tražiš da te Allah te bareke da te Allah uputi, Allah ti dadne i uputu i dadne ti i bogobojaznost. Ali moraš imat nešto da založiš, moraš imat zalog. Zatim kaže šejf Mohamed Jakub, kaže obhođenje sa gospodarom je velika stvar. Kad god kaže tvoj zalog kod njega je veliki njegov dar, je njegov dar još veći kod tebe. Allah te barike od još više daruje. Koliko ti daš od zaloga, Allah te bari kao tala uvijek da više. Koliko ti kreneš Allahu te bari kao tala, Allah uvijek tebi krene više. Koliko god ti udjeliš, Allah će tebi udjeliti više. Kažu neki od Selefa, kaže, 20 sam se, kaže, godina mučio sa ustajanjem na noćni namaz. Mučio se, 20 godina da bih drugih 20 uživao u njemu. 20 godina se mučio da ustane na noćni namaz. Ali mu je Allah te bare kao tala zbog toga dao da drugih 20 godina svog života provede u ljepoti i da mu to bude najljepši na dunjalku. Poznato je da su selefi govorili da nije druženje sa odabranim i došaptavanje u zadnjoj trećini noći sa svojim gospodarom, ne bih više volio da sam na ovom svijetu. Vidio je da je to najveća blagodat i da je to jedino što ga privlači na ovom svijetu. Ne bih više volio da sam na ovom svijetu. Zatim, draga moja braćo, isto tako šejh nam Mohamed Jakub priča da je bio u zapadnoj državi, znači davetio, pa je vidio u mesečidu jednog mladića koji je bio posebno, znači vidjelo se na njegovom licu tragovu trag imana. Posebno je blistao. Pa je sa njim porazgovarao i upitao ga šta i kako, odakle i kako se prihvatio vjere i tako dalje. Pa moj mladić rekao, kaže, dok sam bio u svojoj državi, bio sam pod nadzorom. To jest, nisam mogao činiti šta sam htio. Ljudi su me ukoravali i suzbijali me od grijeha. A kad sam došao ovde, sva su mi vrata fesada bila otvorena. Sva su mi vrata otvorena bila i zinaluka, drogi, alkohola, svega. Pa sam se, kaže, odio, odao tom razvratu. Međutim, kaže, jednom sam se, kaže, razbolio. Bio sam sam u sobi, Toliko sam se, kaže, razbolio da sam kašljao. Toliko bih kašljao da bi spao sa kreveta od kašlja. Pa sam, kaže, jedne noći tako se zakašljao. I pao sam na zemlju i rekao sam, ja rab, ja rab, ja rab. To jest, pomozi mi gospodaru. Pa kaže, sjetio sam se da sam grešnik, da ne klanjam, da činim razne grijehe. Sjetio sam se svoj, svojih grijeha. Pa sam kaže, kad sam došao sebi, rekao sam sebi, subhanallah, kako da mi Allah pomogne? Pa ja nemam ni namaza. Ja nemam ni posta. Ja nemam ni hajrata. Ja sam veliki grešnik. Kako da mi Allah pomogne? Čime? Da tražimo da Allah te bareke u tebi. Pa sam, kaže, ustao i otišao, kaže, potražio, kaže, meščit. I evo me u ovom sam meščitu već mjesec dana. Nisam izašao iz njega. Otkako se to dogodilo. Ono što je zanimljivo iz ove priče jeste njegove riječi kako da dozivam gospodara svoga, a ne imam ni namaza, ne imam ni dobrih dijela, to jest ne imam zaloga. Čime da dozovem svoga gospodara? Zato, draga moja braća, nek se svako od nas zapita. Nek se svako od nas zapita i zamisli šta on ima od zaloga šta će on dati Allahu te barek nek nađe jedno djelo nek se svako od nas zamisli samo jedno djelo da nađeš da je lijepo jer Allah prima lijepo i ono što je čisto ako je sadaka da si je, da si je dao znači na halal način da si stekao taj imetak i da bude Allaha radi jer ovi mladići ovi ljudi što su bili zatvoreni Rekli su, ako je to radi tebe uzvišeni, ako smo to radi tebe učinili, imamo mi jedno djelo, da smo ga sto posto Allaha radi učinili. I da sutra kad nas iskušenje stigne, možemo reći, gospodaru, ima jedno djelo, ako sam ga radi tebe učinio, spasi nas. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله Kaže Ibn Kajim, rahmahullah ta'ala, budi Allahu onakav kao, kao što on traži kao što on traži od tebe da budeš. Pa će ti uzvratiti i više nego što očekuješ od njega. Allah te bare koje tajla od tebe traži da budiš kako treba. Pa budi znači, prema Allahu onako kako on traži od tebe. Pa će on tebi dat više nego što ti pogledaš. Nego što očekuješ. A kolike su naše nade? I kolika su naša očekivanja i koliko se mi nadamo. Svaki od nas ima veliku nadu da će sutra možda u Firdevusu završiti. A nismo ispunili ili koliko smo ispunili, bolje rečeno, nek se svako od nas zapita od onoga što uzvišenje Tebare Kvetala traži od nas. Nismo danas precizirali ni jedno dobro djelo ni sadaku, ni post, ni dobročinstvo prema roditeljima, govorimo uopšteno. Jer Allahovi robovi, niko od nas nije isti. Allah te bareka od tala nas je stvorio različitim. Kao što je Adem a.s. rekao svome gospodaru kada je ugledao svoje potomke, pa kaže gospodaru kada bi ih učinio jednakim, kaže Allah te bareka od tala, volim da mi se bude zahvalno. Nije bitno ko je kakav. Neko voli sadaku, neko voli post, neko voli udjeljivanje, neko voli rad na Allahovom putu, neko voli džihad, neko voli dovu, namaz. Pa nek svako radi ono što mu je Allah te bareko tela olakšu od hajrata. Od Šabja se prenosi da je rekao Ljudi od muhađira krenuli su u dobrovoljnu borbu na Allahovom putu, te jednom od njih magarac krepao. Znači, krepao moj magarac u putu. Ostali muhađiri su mu, kaže, predložili da krene s njima, ali je on odbio. Te su oni nastavili svoj put. Ovaj čovjek je uzeo abdest i klanjao. A zatim podigao svoje ruke i rekao, gospodaru, ja sam izašao iz define želeći džihad i tvoje zadovoljstvo, znači mjesto između, iz svog mjesta, bolje da kažemo, mjesto između Mekije i zatvori se na vrat. Znači, izašao iz svog mjesta želeći džihad i tvoje zadovoljstvo. Svjedočim da ti oživljavaš mrtve i one koji su u svojim grobovima. Gospodaru, oživi mog magarca. Zatim je prišao svome magarcu i udario ga, te je magarac ustao, a on ga je zauzdaju i krenuo sve dok nije stigao svoje drugove. Ali pogledajte šta mu kaže. Ja, rab, ja sam krenuo iz svog mjesta na tvom putu. Krenuo sam iz svog mjesta tražeći tvoje zadovoljstvo. Znači, ova insan je imao zalog zašto da traže od Allaha te barika tamo. Zašto Allah, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, kaže u hadisu da se dova ne odbija u nekim situacijama. Između ostalo kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam u džihadu kad se bitka najviše rasplamsa, kad postane žestoko, tad Allaho i robovi kad dignu ruke, Allah te bare kao talo im prijima dobu. Zato što su oni izašli da se njega, radi njega i njegovog dina bori. Isto tako, Bera ibn Malik je bio sa svojim drugovima u džihadu, pa su im neprijatelji nanijeli znači, teške udarce, pa su vidjeli ashabi i njegovi drugovi, znači tabini, pa su mu rekli, o Bera, doista nam je Allah u poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da kad ti zakuneš Allaha, kad ti zakuneš Allaha, da se tvojoj dovi Allah odaziva. Da ti se Allah odaziva. Pa molimo te da zakuni Allaha te bari, koji tala nam pomogne protiv nevjernika. Kaže Bera ibn Malik, je digao ruke i rekao, gospodaru, daj nam pobjedu nad neprijateljem, a mene uzmi ili bolje rečeno mene pridruži tvome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa su muslimani dobili pobjedu. Allah te bari katali mi dao pobjedu. A Bera ibn Malik je preselio kao šehid. Radi Allah Isto tako, draga moja braćo, Amir ibn Kajs je molio Allah te bari katala da mu istegne slast prema ženama i strast. Pa mu je Allah te bare kao ta'ala to dao. Zbog njegovih mnogobrojnih hajrata, zbog njegovih dobrih dijela. Zato, draga moja braćo, mi smo ponijeli krupnu stvar. Krupan teret smo natovarili na svoja pleća. A mnogi od nas su neozbiljni prema tome i postavljaju se neozbiljno prema onome što su ponijeli. Zato nas iha danas da se uozbiljimo. Da se maksimalno uozbiljimo. I da se okrenemo Allahu te barikata. I da sebe analiziramo, ne drugi. Ostavimo se drugih. Ostavimo se naših međusobnih mahana koje jedan drugom non stop nalazimo ili jedna drugoj ostavimo se toga nek svako od nas se zapita sam sa sobom nek se sabere i oduzme šta on ima Allahu tebareke u ta'ala da ponudi čime on da sutra zakune Allaha tebareke u ta'ala čime on da sutra kad dođu najteža iskušenja da traže od Allah te bare kvetala. Jer kako kažu učenjaci, kad ostavimo pozivanje na Allahovom putu, znači ostavimo hajrate, da će Allah dat pa ćemo se sobom pozabaviti. To je tako bilo, mi smo se osvjedočili, da ne kažem milion puta, mali milion puta, dosti puta smo se osvjedočili o tom kad smo se okrenuli dunjaluku i mahanama i ostavili davu i ostavili dobra djela, Allah je dao da smo se sobom pozabavili. Pa uvijek iz toga je nesa, na, nastao nered i fesad. Allah te barek, da se utječemo, njega molimo da nas uputi na pravi put, da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Rekao ovo, molim Allah subhanahu da oprosti imen i da nam pozna dova, alhamdulillah, rabbil alamin, wa aqimu salaf.